Ju e keni vërej se prej në fillim hoxha thot kaptin, pastaj thot ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi apo kanë thënë sahabët radhiyallahu anhum. Edhe kjo duhet me qenë metodologjia e besimtarit në marrjen e ilmit. Metodologjia e besimtarit në marrjen e ilmit është çka ka thënë Allahu xhalla wa ala dhe çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam andaj ka thënë ibn Qayyim Allahu e mëshiroft në poezinë e tij el ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu hum ulul irfani ka thënë dituria është ka thënë Allahu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë thënë sahabët këta janë njerëz të dijes Pasha dyshin, pasha dyshin dhe tekun. Pasha dyshin dhe tekun. Ndërsa shefati në terminologjinë e sheriatit ka definicion tjetër, edhe ajo është ndërmjetësimi i dikujna te dikush tjetër për me ia sjell doni dobi apo me ia largu doni doni dam. Për shefatin Allahu xhalla wa ala ka fol shumë n'Kur'an. Për shefatin ka fol Allahu xhalla wa ala shumë n'Kur'an se kjo ka qenë njëna prej defekteve pse njerëzit kanë bërë shirk. Kjo ka qenë, keqkuptimi i shefatit ka qenë njëna prej shkaqeve se shumë njerëz janë bë mushrik. Andaj hoxha ka sjell këtë kaptin ngase nëse nuk kuptohet n'mënyrë shefati t'duhur siç e don Allahu xhalla wa ala dhe siç na ka thënë Allahu me kuptue, atëherë ki me pas defekt në në islamin në islamin tand. Mushrikët e Mekës e kanë krahasu Allahun xhalla wa ala me mbretërit e dunjasë. Kjo ka qenë esenca e keqkuptimit të shefatit. Andaj Allahu xhalla wa ala e ka transmetuar fjalën e mushrikëve në Kur'an se pse i adhurojnë putat. Dhe ka kallxuar Allahu xhalla wa ala për ata se e dojnë Allahun dhe duke menduar se qështu po e madhrojnë Allahun xhalla wa ala kanë rënë në shirk. Ka thënë Allahu xhalla wa ala Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun Allah. Nëse i pyet mushrikët, jobesimtarët, mushrikët, nëse i pyet kush i ka kriju qiejt dhe tokën, la yaqulun Allah. Kan me thon Allah, ai i ka kriju krejt. E mirë pse i adhuroni ka thon Allahu xhalla wa ala këto puta, çka i adhuroni? Kan thon këto i kena ndërmjetësa te Allahu xhalla wa ala. E mirë ky ky defekt qysh ka lind se e kanë krahasu Allahun me mbretërit. Te mbretërit, te kryetarët nuk mundesh me hy pa ndërmjetësa. Nuk mundesh me hy direkt te ata. Po duhesh me shkue me ndërmjetësa me ta krye ndonjë shërbim, apo me, me ta largue ndonjë të keqe. Andaj, kur e kanë krahasu Allahun xhalla wa ala me mbretërit, kanë ra në shirk. Dhe ka thënë Sulejman ibn Abdullah, nipi i Muhammed ibn Abdulwahabit, Allah e mëshiroft, në këtë koment ka thënë, rreziku i njeriut është i madh nëse nuk e njeh Islamin si duhet. Nëse na nuk e njohim Islamin si duhet, rreziku është shumë i madh. Sa është i madh? Sa që ka thanë, shikoj ata kanë dash me madhru Allahun, Allahu i ka qujt mushrik. Kanë dash me madhru. Ka thonë Allahu a ma i madhi, s'mujna me lut direkt Allahun. Sa i madh Allahu, ka thonë te mreti nuk shkohet direkt, po ja çon njanin një herë me përgatit rrugën. Me ta përgatit rrugën edhe ai pastaj m'i fol pak atina mretit a po më pranon e kështu me radhë. Kan kështu e ka ka qenë perceptimi dhe kuptimi i mushrikëve dhe kanë ra në shirk. Ndërsa Allahu e ka pohue dhe nuk i ka thonë se jini tu rrejt kur kanë thonë se Allahu a ma i madhi dhe na e dojna Allahun. S'ka thonë jini tu rrejt. Qashtu a, mirëpo e kini gabue se Allahu nuk krahasohet me mbretërit. Allahu xhalla wala nuk krahasohet me mbretërit. Edhe kjo kaptinë tjetër e cila e ka diskutue ulemat Ahmed ibn Hanbeli dhe Shafiu dhe Lalakai dhe Sufjan eth-Theuri dhe Sufjan, Sufjan ibn Ujejne e kanë pru ni kaptinë në librat e veta ku kanë thanë akidja s'mësohet me, me logik akidja nuk mësohet me logik po mësohet me shpallje Allahu na kallzon kush është Allahu na nuk mujna me ditë kush është Allahu Innehu kane dhalumen gjehula. Na i kena dy cilësi kur kena lind, dy cilësi të cilat janë të kundërtat e çdo senit drejt. Dhalum, ka thënë Allahu, kur njeriu asht zullumqar, gjehul injorant i madh. E qysh ka mundësi njeriu nëse i ka këto cilësi të pandara, apo esenca e tijna është kjo, qysh ka mundësi ai me njoft Allahun vetë, një asht zullumqar, që edhe me pa edhe njerë hakin nuk i shkon pas, e dyta a injorant, nuk e din, nuk din kurgja, Allahu xhalla wala e mëson njeriun, andaj prej rahmetit Allahut xhalla wala, është se ai na ka zbrit libra dhe na ka mësue. Hua ledhi, ersele i lejkum, resulem minkum, ai është i cili ju ka dërgue pengamer prej juve, juallimukumul kitab, jau mëson juve librin, Wa yuzakkikum dhe ju pastron. Dhe ju pastron juve. Pra na kena nevojë për me na mësu Allahu dhe m'u pastrue. Dhe kjo bahet prej anës Allahut xhalla xhalla wala. Andaj perceptimi i gabum i mushrikëve për Allahun xhalla wala i ka dërgue në këto katastrofa të shirkut dhe me nderu ata për të cilin ndërmjetësohet. E nderon këta. Ja ka pranu Allahu xhalla wala një vepër, një pengamerit, apo një njerit mirë, apo një shehidit, dhe e nderon Allahu xhalla wala i thot, ndërmjetëso për filanin. Dhe i bahet mirë atij për të cilin ndërmjetësohet. Ndërsa Allahut kurgjo nuk i bahet dobi. Allahu s'ka dobi prej ndërmjetësimit. Allahu xhalla wala është i pavarur. Ja ejjuhen nasu, entumul fukara. O ju njerëz, ju jeni fukara. Ti, o pejgamber, ndërsa është për qëllim na me marrë mësim, ka thonë, tërheqjau vërejtjen, atyre të cilët friksohen për ringjalljen dhe daljen para Allahut xhalla wala, se atje nuk kanë pos Allahut as ndihmëtar dhe as ndërmjetës. E ka mohu Allahu xhalla wala se ditën e gjykimit, ka mundësi dikush dikujna me i ndihmue. Min veli, s'ka veli atje. Veli, një prej kuptimeve të veliut është advokati. S'ka advokat aty me dal me thon, "O Allah, ka dal unë të foli pak për këta." Ajo është e mohume, lejse min dunihi, s'kan pos Allahut ndihmsa. Veli, s'ka dikush mundësi me dal ndihmë. Vetëm ti je me Allahun xhalla wala. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Lejsa bainahu wa bainahu turjuman." Mes tina robit dhe Allahut s'ka turjuman. S'ka përkthys. Ti ki m'u marr vesh me vet me Allahun tebareke ve teala, wala shafi. Edhe as nuk mundet me ardh dikush me ndërmjetësue. A po ja fal o Zot. A po ja fal, s'ka. Wala yu'dhanu lahum fa ya'tadhirun. Madje Allahu xhalla wala sure Mursalat ka thon as nuk i jepet leja m'u arsyetue. Kan me dash njerëzit m'u arsyetu, Allahu s'i mundson. Wa la yukallimu wa la yatakallamu. Allahu ka thënë as guxon dikush me fol, illa bi idhni, pos nëse i jep Allahu leje me fol. Pos nëse i jep Allahu xhalla wala leje me fol. Ky ajet është prerës dhe gjikat se atje s'ka shefat dhe ndërmjetësim pos me lejen e Allahut xhalla xhalla wala. Prej dobive të këtij ajetit, çka ka thënë Fudejl ibn Ijadi, jashtë shefatit, Vlen me përmend, Allahu xhalla wala ka thënë, "Tërheqjau vërejtjen ata të cilët tuten se kan m'u ringjall." Ka thënë Fudejl ibn Ijadi në komentin e këtij ajetit, "Me t'vërtet Allahu me këtë Kur'an i flet njerëzve të mençur. Budallëve s'u flet." Pse? A ka thënë, "Endhir bihi tërheqjau vërejtjen me këtë Kur'an, el-ledhine jehafune, ata shka tuten." En juhsheru ila rabbihim. E din se kanë m'u ringjall para Zotit të tyre, qatyre tërheqju vërejtjen. Tjerve s'marrin vesh tjertë. Tjertë nuk marrin vesh. Sewaun alejhim e endhertehum em lem tundhirhum, la ju'minun. E njëjtë për ata, a jau tërheq vërejtjen, a nuk jau tërheq vërejtjen, ata është njësoj. La ju'minun, ata s'besojnë. Ata s'besojnë. Andaj ka thënë Fudejl ibn Ijadi në komentin e këti ajetit, se me këtë Kur'an merr vesh vetëm njeri i mençur. Andaj Allahu xhalla wala ka thënë tilkel emthalu nadribuha lin-nasi. Këto janë shembuj në Kur'an çka na i sjellna për njerëzit. Shembuj Allahu xhalla wala mbi 30 shembuj i ka sjellë në Kur'an. Madje ka thënë njëri prej sahabive Amr ibn al-Asi radhiyallahu an ka thon prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka mësue 1000 shembuj 1000 shembuj ndërsa Allahu xhalla wa ala i ka pru mbi 30 shembuj në Kur'an duke me dasht me ia lehtësue njeriut kuptimin e të vërtetës ndoshta ai e zgjedh rrugën e të vërtetës mirëpo Allahu xhalla wa ala ka thon wala yaqiluha illa alalimun ama s'i merr vesh këto shembuj pos njerëzt me mend Allahu xhalla wa ala shumë thjesht e ka bo Kur'anin, megjithatë shumica njerëzve ja kthejnë shpinën dhe ju doket e ran. E ran thot nuk muj me kuptue, ndërsa Allahu xhalla wa ala i ka përgënjeshtru ata. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri. E kena bo t'lehtë Kur'anin kush do me marr vesh. Fa hal min muddakir, vetëm a ka dikush që do me lexu edhe me me marr vesh. Kjo meselja, kjo e dytë është problemi, jo e para. Jo se Kur'ani është i ran, po problemi a te ti se nuk don. I thojnë esh-shefaatul udhme, shefati madhështor. Cili është ky shefat? Ky shefat është kur ditën e gjykimit, Allahu xhalla wa ala nuk ja fillon llogaries. I çet Allahu xhalla wa ala krejt krijesat pa, përpara tina dhe nuk ja fillon llogaries. Ndërsa gjendja dhe rethanat vështirësohen. Allahu xhalla wa ala e zbrit diellin mbi kokat e tyre. Dhe xhehenemi e çet Allahu xhalla wa ala përpara tyre dhe melaçet ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 70000 melaçe e mbajnë një fren të xhehenemit ndërsa xhehenemi i ka 70000 frena. 70000 frena i ka xhehenemi, ka një fren e mbajnë 70000 melaçe që mos lshohet dhe me i mor përpara robët e Allahut xhalla wa ala, kjo skena e trishtushme, Allahu xhalla wa ala nuk ja fillon llogaries. Këta e ka vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe hadithin të, të gjithë e dini kur kanë me shku e te Ademi e te Nuhi e te Ibrahimi e te Musa e te Isai alaihimussalam krejt thojnë nefsi nefsi vetja ime vetja ime s'kam llogari m'u mor me tye dhe s'kam mundësi me ndihmue vetëm kur shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai thot ana li hadha un jam për këta un jam për këta andaj Allahu xhalla wa ala e ka ngrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me kët shefat shefati i dytë me të cilin veçohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe s'e ka kurkush prej njerëzve në mënyrë absolute as pejgamber të tjerë është për banorët e zjarrit s'ka ardh kështu, për xhehenemin, po ka ardh fe, menjëherë hapen dyert e xhehenemit. Pse, kanë thonë dijetarët, se për banorët e xhenetit ka nevoj edhe pak m'u pastrue. Edhe pak m'u pastrue dhe edhe pak me mor leje dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam e lut Allahun xhalla wa ala me ja çel derën dhe troket në derën e xhenetit dhe e vesin kush a thot jam Muhammedi i biri Abdullahit Pejgamberi Allahu xhalla wala ata thojnë roja e xhenetit thojnë nuk jemi urdhnu me ia çil derën kurkujna pos teje. Kjo është shefati i dytë me të cilin veçohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa për banorët e zjarrit Allahu xhallahu ala ka thënë hatta idha xha xhauha futihat. Kur të vinë banorët e zjarrit tek zjarri futihat menjëherë çelet dera, s'ka nevojë për për pritje. Direkt futen aty. Me iu lehtësu dënimi. Takhfifun nar. Me iu lehtësu dënimi dhe qysh i lehtësohet Allahu xhallahu ala e len n'shtresën ma t'naltë se xhenemi është sa ma poshtë aq ma keq sikur xheneti që është sa ma lart aq ma mirë Ebu Talibi vendoset në shtresën ma të lartë të xhenetit dhe nuk digjet me zjarr po vetëm i jepen një par nalle Me i vesh prej zjarrit nga të cilat i vlojnë trutë përgjithmonë. Allahu xhallahu ala ia lehtëson kështu Ebu Talibit se e ka nimu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirëpo nuk e ka pranuar fejen. Dhe kjo është edhe një mesazh tjetër se njeriu ka mundësi me e ndihmu fejen. Po nëse s'e ka akiden e pastër te Allahu xhallahu ala ma s'shumti çka mundet, Allahu nuk i hin n'zullum. E qet pak ma nalt n'xhenem, nuk e qet ma poshtë. Sikur qafirat dhe munafikat, Innal munafiqina fi darkil asfal min an-nar. Munafikat janë në shtresën ma të poshtë të zjarrit. Pse damin ndaj muslimanëve kanë pas ma të madh? E qafirat pak ma nalt. Se ato haptazi kanë dalë. E kështu është edhe me disa njerëz dhe me disa tiran dhe me disa taguta, të cilat herë pas herë e ndihmojnë fejen Allahu xhallahu ala aty e këtu dhe njerëzit mendojnë se këta janë muslimanë e kështu me radhë. Ata të cilët prej besimtarëve kanë ba gjynahe shumë dhe e meritojnë zjarrin, me ndërmjetësu te Allahu xhallahu ala mos me hi n'zjarr hiç. E lusin Allahu xhallahu ala disa prej pejgamberëve, e disa prej melaqeve, e disa prej besimtarëve, e lusin Allahu xhallahu ala për ndonjë të afërm, për ndonjë vëlla prej muslimanëve, i thojnë Allahu xhallahu ala që na jep leje këta mos me hi n'zjarr. Na mundëso t'ndërmjetësojna, mos me hi këta n'zjarr, se i ka mashtrue shejtani dhe kanë qenë prej besimtarve. Dhe Allahu xhalla wala me mëshirën e tina, një numër të madhë ka me i shpëtue, nuk i fut n'zjarr hiç. Dhe një shefat tjetër është, masi t'hinë disa prej banorve të zjarrit, prej besimtarve në zjarr, ju mundësohet ndërmjetësimi për me dalë. Derisa ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë me dal disa prej zjarrit derisa janë digj atë shumë, janë ba qymyr. Nuk shifet se a janë njerëzi, a janë qymyr, qat shumë janë nxi e, Allahu xhelle ue ala me ndërmjetësimin e disa prej besimtarëve i nxjerr prej prej zjarrit. Allahu na mundsoftë mos me hi n'zjarr aspak. Kjo është ajo me të cilën është shefati i përbashkët i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me besimtarë të tjerë të cilët besimtar janë njerëzit e drejt, Allahu xhelle ue ala ka thonë es-siddikin, ata të cilët janë drejt, n'mënyrë absolute, sikur Ebu Bekër es-Siddiki, kur s'ka rrejt, dhe gjithmonë e ka folë të vërtetën, apo es-salihin, ata të cilët janë njerëz të mirë, janë vazhdimisht të cilët bëjnë adhurimin ndaj Allahut xhelle ue ala, dhe adhurojnë Allahun tebareke ve teala, dhe janë njerëzit ulema, Janë njerëzit të cilët kanë dije dhe i largojnë njerëzit me diturinë e tyre nga humnera dhe devijimet e ndryshme dhe janë shehidat dhe shehidat janë ata të cilët e kanë kët privilegj më s'shumti, ata të cilët e kanë dhënë shpirtin e vet për hir t'Allahut xhelle ue ala, privilegji për ta është shumë i lartë. Saqë ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Se disa njerëz yaghbituhumul anbiya. Pejgamberët kanë me thënë kush janë këta njerëz? Sa i paska ngrit Allahu xhelle ue ala. Kanë m'i pas zili xhelozi pejgamberët e Allahut xhelle ue ala kanë me iu thënë këta janë ata të cilët e kanë dhënë shpirtin e vet për hir t'Allahut xhelle ue ala dhe kanë rënë dëshmor për Allahun tebareke ve teala. Dhe një shefat tjetër të cilën ka mundësi me e bo besimtarët dhe pejgamberët është ngritja e dëre e shkallëve në xhennet. Ka disa njerëz kanë me hi në xhennet. Shkallët e xhennetit janë të larta. Më e larta është Firdevsul A'la. Firdevsi më i lartë, i cili është nën arshin e Allahut xhelle ue ala. Mirë, çka kanë veçu, veçori të veçantë këta njerëz? Këta prej veçorive më madhështore të cilat kanë ardhur hadith. Njerëzit të cilët jetojnë në Firdausul A'la, në Firdaus Firdausin më të lartë, ndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur të lypni lypni Firdausin, kur të lypni lypni Firdausin, ata e shohin vazhdimisht Allahun xhelle ue ala. Ata e shohin vazhdimisht Allahun tebareke ve teala dhe ata kanë privilegj ndaj atyre të cilët janë në xhenet, prej shkallëve ma poshtë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi sallam, kur ka vdek njoni prej sahabeve, Ebu Seleme, ka thonë, Allahumme gfir li Ebi Seleme, ka thonë, o Allah jem, falja Ebi Selemes, warfa darajatehu fil mehdijin, dhe ngritja shkallën në xhennet me njerëz të udhëzum, atje lart. Pra ka mundsi njeriu me hi në xhennet, dhe me ndërmjetsu dikush, prej ndërmjetsuesve çka i pranohet ndërmjetsimi, dhe Allahu e ngrit ma lart në xhennet. Ka qenë me një shkallë pak ma poshtë, edhe pse në xhenet fjala poshtë nuk përdoret, ngase xheneti është krejt i lartë, mirëpo krahas asaj çka ma naltë, kjo është e, pak ma e poshtë, Allahu gjellewala disa i ngrit ma lart me ndërmjetësim, andaj këto janë shefatet të cilat kanë ardhë në Kuranin e Allahut xhelle ue ala dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj ka thënë Allahu xhelle ue ala ka thënë autori men dhel ledhi jeshfau indahu illa bi idhni në ajetin el kursi ajeti kursi është ajeti ma madhështor në librin e Allahut xhelle ue ala dhe ai ajet nuk është ma madhështor pos pse kuptimet i ka ma madhështore nëse pyt pse surja kul huwallahu ehad është një e treta e Kuranit A veç pse janë ato shkronjat e veçanta, jo, për kuptimin e madh çka e kanë. Ngase është teuhidi kristal vetëm për Allahun xhelle wa ala. Kul huwallahu ehad, Allahu samed. Thuaj është Allahu nja, tek Allahu xhelle wa ala drejtohen të gjithë. Es-Samed është ai cili krejt e kërkojnë ata. Dhe këta njerëz e kërkojnë Allahun tebareke wa teala. Allahu xhelle wa ala në ajetin kursi e ka përmend shefatin. E ka përmend shefatin. Men dhel ledhi, kush është ai i cili ka mundësi me ndërmjetësu pa lejën e Allahut? Parashtrohet pyetja. Kjo është Allahu pse ka pru këta? Për me ju ba demant te idhujtarve se kanë krahasu Allahun me mbretërit. Te mbretërit ka mundësi ndonjëherë ai ministri me të kry punë pa e ditë kryetari. Ka mundësi me të kry punë pa e ditë kryetari. Ka mundësi ndonjë kryeministër me të kry punë pa e ditë kryetari. Se ai nuk e di gajbin. E mirë me Allahun a krahasohet këta? Allahu ka thënë men dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni. A mund me hi dikush në xhenet pa e ditë Allahu? A mund dikush me hi në xhenet me ia çel melaqja derën, ama Allahu s'do me ia çel derën. Allahu kështu, për këta e ka pru me jau me jau gdhend mendjen atyre njerëzve. Qysh e krahason Allahun me kryetarët, me mbretërit. A mund na me hi në xhenet pa na dhon leje Allahu? E kjo është ajo madhëria e Allahut xhelle ue ala. Se s'krahasohet sistemi i Allahut i ahiretit me me këta. Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Andaj Allahu e ka thye me të menduarit apo mendësinë se ahireti është si dunjaja. Në ahiret ka thonë ju dalin senet ndryshe. Badalahum min Allahi, prej Allahut ju paraqiten senet ndryshe. Këtë ma lam yakunu yahtasibun, s'i kanë mendu qashtu. se i ka mashtru shejtani e kështu me radhë Allahu xhelle ue ala kur s'do me ia pranu shefatin s'ja pranon madje ka thënë Allahu xhelle ue ala kem min melekin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a sa melaqja dëshiron me bon shefat te Allahu xhelle ue ala në qiell pse ka përmend në qiell M'ju bo demant mushrikve. E fera'ejtumul-late vel uzza, shifni Latën dhe Uzajën. Melaqet ma të lartët e Allahu, Allahu kur s'do m'ja pranu shefatin, s'ja pranon. E ku ma Latin dhe Uzzën, që i keni ndërtu me, me durt e juve. Edhe kjo është edhe një sen tjetër. Kem min me, melekin fis semavat, Allahu melaqet nuk ja pranon shefatin. E çka thu ata të cilat na ka hoxha në qafë? Çka thu ata të cilat thojnë hoxha na merr Në qafë. Unë e kam pasu fetvajnë e tina. Ai del përpara dhe komunikon me Allahun xhalla wala. Allahu xhalla wala ka thonë, ha entum, xhadeltum anhum, ja ju jini ato për të cilat ju debatoni. Fe men juxhadilu Allahe anhum jeumel kijame. E kush i del mi mbrojt ata ditën e gjykimit para Allahut? Kjo ka ardh për o gjallartë. Ata të cilat mundohen, Allahu xhalla wala ju ka qortu disa sahabe, mos ju dilni ndihmë munafikave. Mos u dilni ndihmë munafikave. Se ju muni n'dunja m'i shpëtu ndoshta pi disa sanksioneve. Apo shumë prej sahabeve janë bo shkak që shumë prej munafikave m'ju shty pak afati. Apo shumë prej mushrikëve, të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në në çlirimin e Mekës ka dhënë urdhër m'u pre ata njerëz. Disa prej sahabeve kanë ndërmjetësu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pranu shefatin. Allahu xhalla ka thon e n'ahiret kush u del ndihmë atyre? Andaj Allahu xhalla wala ka përmend këta për me, për me fshi në mënyrë absolute ti je veç me Allahun xhalla wala. Wa kullun ati yawm al-qiyamati farda. Dhe çdo kush ka m'i dal Allahut xhalla wala farda vet. Qysh ki lind qashtu ki me dal para Allahut xhalla wala. E nëse Allahu melaqet e afërta çka i ka atje. Nëse dëshirojnë ato melaqet me ndërmjecu për tyje, me të bo mirë diçka Allahu. Allahu nëse s'do s'ta pranon, e çka thu e dikush tjetër në tokë? S'ka mundësi. Andaj, na duhet me ndreq raportin me Allahun xhalla wala, se përndryshe mujna veç me zhgënjy veten n'dunja ndërsa në ahiret, dalna të dështum. Andaj ka thonë, illa min ba'di en je'dhene Allahu li men jeshau ue jerda. E shefatin s'ka mundësi me marr pos atij i cili, dëshiron Allahu për ta me marr shefatin dhe është i knaq me ta. Pra shefati plotësohet me sa kushte me dy kushte. E para, jerda, me kanë Allahu i knaq me atë njeri. E Allahu nuk është i knaq me qafirat. Inna Allaha la yuhibbul kafirin. Allahu s'i do qafirat. Ajet sa herë ajet që ajet ka në Kur'an. La yuhibbul kafirin. Allahu s'i do qafirat. Mjer për ata. Andaj Allahu që ka thonë, eula leke fe eula. Thumme eula leke fe eula në sure al-Kijame. Mjer për ty, mjer për ty. Pastaj mjer për ty, mjer për ty. Katër herë mjer, ka thonë. Paramendo Allahu me thonë për dikan mjer për ta. Na me pa dikan të dënue, nëse dënimi i rond, thojna mjer për ta çka e paska gjet. Po paramendo Allahu, thot për ta mjerë, katër herë ka thonë, eula leke fe eula, mjerë për ti o qafir mjerë, thumme eula leke fe eula, pastaj mjerë për ti o qafir mjerë. Andaj çështja asht shumë madhështore, çështja asht shumë madhështore, kush e takon Allahun xhalla wala, me defekte dhe njolla në besimin e tina. Andaj duhet me pastru patjetër besimin, dhe i diti kusht është m'u knaq Allahu xhalla wala, Min dunillah, keni pretenduar se ata meritojnë m'u adhuru pos Allahut xhalla wala. La jemlikune. S'kan kurgjë n'dorë ata tash. S'kan kurgjë ata n'dorë tash. Mithqala dharratin. As sa grimca ma e vogël e atomit. Hiç s'kanë kurgjë n'dorë. Fis samawati. Wala fil ard as qiell as tok. Andaj e gjithë çështja i takon Allahut xhalla wala Andaj si përmendi hoxha në kaptinën e kalume të cilën e përmendëm se ata nuk e kanë madhru Allahun xhalla wala si duhet, andaj kanë ra në shirk. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Allahu xhalla wala ka thonë, njerëzit s'e kanë madhru Allahun që e meriton Allahu. Me pas madhru Allahun që e meriton Allahu, s'kishin ra n'shirk. Fa hadhihi ash-shafa'atu allati yadhunnuha al-mushrikun hiya muntafiyatun yawm al-qiyamah. Shefati të cilën e kanë e kanë mendu si valid mushrikët, Allahu e ka mohu në Kur'an. Allahu xhalla wala e ka mohu në Kur'an. Edhe një dobi tjetër. Nëse një numër i madh i dendur mendojnë një mendim dhe bashkohen në atë mendim, s'do me thonë se ajo është me ixhma. Allah e ka mendu, ndërsa numër i madh mendojnë. Sa njeri sot mendon se ai evlijaja n'vorr, Wa ma hum bihamilina min khatayahum. Allahu ju ka thonë, s'kanë mundësi ata m'i majt gjunahet, ata i kanë të vetat. Ata i kanë të vetat gjunahet, s'kanë mundësi m'i majt t'juvet. Andaj thotë hoxha, Allahu e ka mohu edhe pse mushrikët e kanë dëshiru. Edhe ka thonë, Sulejmani, Allahu e mëshiroft, ka thonë, kanë dashë me madhru Allahun. Thash, sebepi ka qenë, qysh me dalë para Allahut vetë. dhe Allahu xhalla wala ja mundson thumma yuqalu lahu pastaj i thuhet atina Allahu xhalla wala i thot atina irfa ra'sak ngrite kokën wa qul yusma thuaj dhe ki m'u ndëgju ti paramendo çfarë pozite ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngrite kokën ngrite kokën dhe i thot Allahu xhalla wala fol çka dush se kena me ndëgju A është kjo pozitë e lartë? Andaj Allahu ka thonë: "Asa rabbuka an yab'athaka maqaman mahmuda." Së shpejti Allahu ka me ngrit me një pozitë lart. Pozitë e lartë kjo m'i thon Allahu, ngrite kokën lip çka dush. Pozitë e lartë është. Wa sal tu'ta lip çka dush se na t'japna. Washfa' tushaffa' Andaj Ebu Hurajra e ka mbledh mas shumë, mas shumti ilmin. Mbi 5730 e diçka hadithe i transmeton Ebu Hurajra. Dersa i kanë thonë, le ektherte ja Eba Hurajra, e ki tepru pak në transmetim o Ebu Hurajra. Ai ka thonë, kur kini shku ju nëpër tregje, unë kum nejt afër pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Men es'adun nasi bi shefaatik, mirë. Ebu Hurajra e ka vet, mirëpo na ka bo dobi edhe neve. Kush e meriton shefatin mas shumti, ka thonë, ja Rasulullah, shefatin tan. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Men qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi. Mas shumti e meriton shefatin tem, kush thot la ilaha illa allah khalisan min qalbihi sinqerisht nga zemra e tina. Pra me një fjalë, kush e ka pastru akiden e tina. La ilaha illa Allah, kena thonë me kuptimin e tina, jo me ata çka sahabatihi ajma'in.